Entzutezko ulermena. Ondoren, Euskadi irratian, Mari Carmen Garmendia Andreari egindako elkarrizketa entzungo duzue. Lehen atala. From Coke Orduan jaio zen, e, orain dela gutxi arte kultura sailburua karguarekin batera iritsi izan den Mari Carmen Garbendia. Marikarmen Carmen Garbendia Arratsaldeon. Baita zuei, eh. Egia esan arraro egiten zaigu, eh. Kultura sailburua esan gabe zu urtzea. Ia ia <laughs> bigarren abizena izan da urte asko. Bueno, urte batzuetan bai. <laughs> Zer modu zu bizi da Marikarmen Carmen Garbendia kultura sailburua hori gabe? Oso Bai. Lehen ondo ta orain oso derki bestera batea, mhm. baino uh pozik, oso ondo. Ormaiztegikoa zera zu, Mari Carmen? Bai. Askotan joaten atzara ormaiztegira? Aldean guztitan, bai. Azkenengoz, noiz izan nintzen, ba, jundan azte bukaran. Beraz, etarteka eh, marteka joaten zara. Bai, bai, Familia bai, duzu bai, bai, bai, gurasoak, e, eh, anai ezkonduta, eta anaiaren bisemeak, eta oso bai zebak, e, bai, bai, laun artea, bai. Familia handia duzu gainera? Bai, oso oso handia guzazpi senide gera eta zarrenani. Uh mhm. -huh eta lenguzu artea ere oso zabala dugu, eta lenguzu guztietan zarrena ere naiz, <laughs> bai e, eh, zein neska eta mutila, bai, etxean, bai. mimatua Bai, bai, bai, bai. Dezente mimatua. <laughs> Bai, bai, nik uste dez bai, ez. Piskat bintzat, bai. Ez harritzeko ere, seme bakarri izan da. Hori da, esan duzu zaharrena zarela, eta esan digute zaharrenaren prototipoa betetzen duzula. Umetan oso genio bizikoa zinela. Bueno, badak ez beste zenide, ama egunero lanera joaten txan, eta makina bat egin izaten zan etxean, gainera, bueno, eskolara joan beharra, etxeko martxa, bueno, bakizu. Eta behar bada, ba, eldutasunik ere eza, umetan edo gaztetan, ba, bueno, batek eh, ez du urteak ematen duten eh, patxara eta heldutasun esan dedan hori izaten. Antzematea behaz, eh, normala da. Esan edo, heldutasunik ezaren seinaleak izatea, ba, ez da genio bizi orduan, hori seinale. Bueno, e, baliteke, eh, genio ere beste gauza batzuk bezala xe apaldu egiten da, e, urteak pasatu ala, baina egia esan e, gure zen idartan ere baziren bat edo beste oso errezetxana, ez da? <laughs> Aizpatako batek esate bateako oso tortila bereziak eskatzen zizkida. <laughs> Afaltzeko jaten oso miskina eta bueno, harentzako tortila asmatu zinik e, ibiltzen nintzen. Aitata eta mamaren etxea, han bizi zinen zu. Bai, atxatxa eta mona. Amona. Ah, bai, e, e, gure aizpari txikina, loina, e, jaiozan e, gau arte bizi zan nintzenan. E, gure amak, ba, eskonduta gero ere lanean segizun, senidetan zarrena bera ere, eta e, senide gaztegoak, izeba gazteak, ba, nun baiteni jaio nintzenean, ba, ni zaintzeko pres zeuden, eta, bueno, ba, haien eskutatik barrena, ba, amonaren etxean geratu nintzen, eta e, eh, ama urte arte bizizan nintzen eh, amonarekin izabak eta ezkondu baina nik antxe jarraitu nun, eta e, eh, irurogeita biko abuztuan, udazan, e, ja, nio eratutan nengoela, gure atxek dituzun amonan da etxera, ama aurre izateko jarri da, klinikara guaz behasaina, Eh, goiarriko jende asko da besaingo San Miguel klinikan uh -huh. jaiotakoa eta gure amareara joan zan eta gure senidetan zazpigarrena aloina jaio zitzaigun e, gau hartan. Eta horrendi gogoan det, oiti jeiki kamisoia besapen hartu eta gurasoen etxera joan nintzela pentsatuz, bueno, seniden kargo egitera, zera pentsatuz, bueno, ba, ama klinikati bueltatzen danean, ba, berriro ni amonaren da etxera joango naiz, baina ia gehiago bueltatu. Harreman estua bai, beti. Lehen atala amaitu da. Bigarren atala. Frantzian ikusi altzen nuen filmarik, pelikularik. Bai, eh, dialogo de Carmelitas, dialogo de Carmelit, Toulouse, baina bakarra. Frantzien zere ikusi nuen, telebista aurrenen gualdiz. Uh mhm. -huh. Aurren aurrena, Luixonen, eh, mila bedratzireun da irurogeiko ustailaren bukeran, eta baina oso gutxi gainera gaizki ikusten zan eguraldiare oso txarra zan eta gero urte hartako abenduan abenduaren ma bosta izan zitekeen memoria eh, e, eh, Fabio Larreginaren ezkontzeko sinuen e, hon edo gu geunden, beste bi lagunekin joan nintzelako, txiki hartako, iaia, telebista bakarri izango za notarioaren alargunak zuen, madame mo izena zuen emakume batek, telebista, tare konbidatu, konbidatu gindun, e, Fabiolaren ezkontza ikustea, eta bueno, pensatu ze izan zan, ba, zinea ikustea bezala. Bai, iaia, bai. gainera telebista lehen abezeko aldiz, amairu urte bai. zenituen. 13 urte bai. Eta han urte bete egin zenuen. Han urte bete egin nun, eta benetan e, oso urte garrantzitsua izan da, urte uran ere iziten. Baina zure zangozan etxetik kanpora lehen gabe ziko bidea eta Bai, Etxetik kanpora lehenengo irtera E, baino lehenengo irtera izateaz gain, ba, beste gizarte batekin topo egin nuen, ez da, sekularizatuta zegoen gizarte bat. Oso oso garrantziz, garrantzitsua izan zen, esate baterako, ba, e, e, sukaldaritzarako, eta edango <laughs> gogori nik uste dut, han ere, ez dut esango sortu, baina bai, han ere e, landu nuela, ez da, ba, bueno, ba, frantziko sukaldarekin topo egin nuen. E, etxean igarrezuten eta ikasi zuten ensaladetan, letxugaz eta tomateaz gain beste bai, zerbait ere, ere bai. e, eh, jartzezakele zela, ez da? Bai. Frantziko krudite. <laughs> Zer jartzen zenien ensala dei? Bueno, ba, han ikasitako gozak ekarren itun etxera, <laughs> zein gorria gordinik, eta remolatxa, eta, bueno, pepino txikiak, eta, bueno, beste bat gauza, ez da? Gure etxean, ba, justu, justuan, e, bueno, gure etxean, nik esango nuke, goierre guztian, tomatea orduntxe hasi ginen jaten, eta letxuga ere niko gure amonazanak, letxuga, ba, baratzako letxuga, zera jartzen zuela, eh, ardoa eta azukrea botata. Mhm. Beraz, pentsatu, ze aldaketa bizi izan ditugu. Eta pasta makarroia baino gehiago zirelarean ere handezkubritu zenuen. Baita, baita, bai, bai, bai informazioa zu, <laughs> Susana. bai. Eta bueno. emakumezkoa galtzak inibili <laughs> eta asistente sozial izatea zertzan, eta lilura garrer zitzaidan e, langintza hori, aurrenengo asistente sozialan ikan ezagutu nuen, eta benetan e, eh, langintza horrekin nintzen, zera etortzen zan, ere, ninen goen eskolako internatua zan, eta laguna ikaso egitera, ze eh, aurrenengo diborzioen berri ere, baina ez pelikuletan, bestela, mm antxe jakin nuen. Nere, ja, internatuan zuten, ia lagun guztiak e, e, berezitako gurasoen alabak ziren. Eta, bueno, hori ere oso gertutik bizizateatokatu zitzeidan. Nik orduan ez duen kontzientzirik, baina baita lehenengo emigranteak ere nizintzen konduratzen zertzen ura, ez da? Baina Ramini izeneko, Paola Ramini izeneko neska baten oso lagun egin nintzen, italiarra, baina berak izkutatu egiten zuen italian jaioa zanik. Eta mm, Angela Txasen izeneko beste poloniar bat, eta arek erizkutatu egiten zuen poloniatik etorritakoa zanik, bertan jaioak izango balira bezala. Bigarren atala amaitu da. Irugarren atala. Eta gero, kargo publikoa eskuratzeko aukera noiz iritsi zitzaizun? Nola? Bueno, e, eh, ardantza lendakariak e, eh, laro bosteko ikanean, e, eh, otxekin zitenik ez duen berarekin, bueno, e, ezagutu egiten nuen, inoiz ikusia nuelako, mm. ez da? Baina, e, bueno, konkretuki laro iruko e, uold bera diputatu nagusi izan, eta goierrira etorri izan, da ormaiztegin gogoratzen naiz, nola ormaiztegi ere oso kaltetua gertatu zen, gure txeko, e, bueno, en fin, gurasoen enpresa ere oso kaltetua gertatu zen, da gogoan dut, ardantza, nola etorri izan, Mario Fernandezekin batera, bisita egitera, baina nik ez nuen agurtu, e, bueno, urruti baten ikusi uh -huh. nuen, ez da, gure itarekin dagontzan. Eta ba, laro bosteko eh, kainean, ba, deitu egin zidan, zato zurekin hitz egin nahiko nuketa. Doktora dutza bukatu berria nuen, eh, urtarrilan orkestua, eh, Estrasburren, eta gure maili kalabak esaten zian, ama, oain lanez, ia lasaiago ibiliko zia, eta e, ikastolatik irtetzen aizenean, gubio paseatzera joango gea. Bueno, Ui. paseatu orain egia <laughs> esan, orain gehiago paseatzen dugu orduan baino, e, eh, laro gehieta bosteko ustailan izendatu nindun, orduko nere burua eh, gotzaia zan, setien gotzaia zan, magisteritzako irakasle nintzelako, eta bueno, joan nintza joan ba, setien gotza jari esatea izu ardan dakariako dit, hau eh, esan dit, nere beharra izango lukela izkuntz politikarako, eta bueno, da zema demororako, esan uste dezuzuk eh, izango dezu lardura, eta bueno, legialdia bukatu arte, esan nion setieni. Eta zema demoradori ba, hogeita marrila bete gutxi gora bera. Bueno, amasei urte eta amabostegun egin ditut horrena izkuntz politikako ardura dun bezala, eta laro gehieta amabosteko um, e, urtarriletik, ba, urten urteko guztailer arte, ba, kultura sailburu bezala, eta ardantzaren azkenengo legaldian kultura sailburu eta bozera male bezala. Entzutezko ulermena amaitu da.